Allahu poslanik alejhi salatu vesselam podstiče nas na to da tražimo džennet i da se utječemo Allahu dželle šanuhu od dva tri. Onaj ko bude molio Allaha dželle šanuhu za džennet tri puta, Allah dželle šanuhu džennet će tada uputiti do Allahu dželle šanuhu, Allahu moj uvedi ga u džennet. Allahu ekber. Tri puta zamoliš Allaha dželle šanuhu da te uvede u džennet, džennet moli Allaha subhanahu wa ta'ala da te uvede u njega. A onaj ko zamoli Allaha Đelešanuhu da ga sačuva džahennama tri puta, džahennam uputi dovu Allahu Đelešanuhu da ga sačuva džahennam. E Allah, čovjek ima pred sobom vrlo jednostavne stvari, jednostavna djela, pod navodnim znacima jednostavna, ona, iako su jednostavna, samo su jednostavna onima koji se trude da čine dobro. A svima drugima su ona teška. Jednostavna su u suštini, ali ih čine samo ljudi kojima je Allah olakšao činjenje dobra i koji teže nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mnogi ljudi, iako je to Allahu moj, uvedi me u džennet. Allahu moj, uvedi me u džennet. Allahu moj, uvedi me u džennet. Koliko vremena se provede? Vrlo malo. A zaslužimo da džennet učini dovo Allahu Đelešanu za nas. Ali čovjek ponekad zbog dunjaluka i njegovih ukrasa i tempa života na ovom svijetu zapostavi neke važne stvari u životu na ovom svijetu.